لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب رائحتي تتعبون ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب يا عابر الحرمين لو أبصرتنا علمت أنك بالعبادة تلعب من كان يحضب خده بدموعه dobro. Kako vi čujete, Allah vas nagradio. Jel sad bolje, Sad je bolje. A, a jo. Suhbet kaže dobro. Hajde neko drugi neka mi javi, Allah vas nagradi. Evo, brat Suhbet kaže također da je dobro i mafija muškine kaže da je. Taj, odlično, odlično. Taj, odlično. Dobro, draga braćo i poštovane sestre, kasnimo malo, znate zbog čega sada i jaci ovdje kod nas u 22.00. Ne zamjerajte Allah vas nagradio svakim hajrom. Neću vam dužiti večeras bidni lahi ta'ala. Nešto sam razmišljao šta bih to mogao pripremiti za večeras, jel da, ali po nekom pravilu i po nekoj inerciji događaja, eee, nisam se mogao oteti utisku, a da ponovo ne popričam, jel da, o onome što se dešava oko nas, Je jel tako? Zato večerašnje izlaganje započinjem pričom o Nastrudin, o Nasrudin Hođi, jel da, o Nastrudin Hođi i njegovom magarcu, znate na Nasrudin Hođa, onaj popularni, legendarni lik, jel da iz historije, je li izmišljen ili nije, sada je manje više važno, važno je inša Allahu da se poučimo onim što ima ukazivanju o ovom čovjeku. Naime, Nasrudin Hođa je bio veoma vješt u komunikaciji sa životinjama u obliku ljudi, ali je također znao razumijeti i obične hajvane. Inspiracija za ovakav početak mi je svakako bila izjava jednog kralja neke takozvane šerijatske kraljevine – u kojoj se obrazovao veliki broj daja sa bosanskog gornog područja. U toj kraljevini koja je dio ovo svjetske bajke o tome šta je rahatluk i nenormalni luksuz tamošti vladar, dragi poštovani moji, obećava kako će u toku sljedećih 20 godina tamo zavladati istinska demokratija jer je upravo taj sistem dio islamskog nam imana tako je barem on rekao znači to je on rekao a ne mi mi ga samo ovdje citiramo nebrojeno je mnogo onih njegovih istomišljenika i drugara koji po drugim kraljevinama također ne žele da osim njih neko drugi da predlog o nekoj promjeni na bolje, a da o preuzimanju vlasti i ne govorimo. Biće žešće i teže nego li je to bila borba protiv Tatara i njima sličnih spodoba kroz historiju Islama. O tome da vlastodržci koji se pozivaju na Islam i čije interese štite njima srodne duše, makar vjerskog profila, jel da? Ne treba puno i govoriti, nego treba samo napomenuti da se ta garnitura ljudi neće promijeniti ni po koju cijenu, pa makar u pitanju bili masakri i genocidi protiv muslimana, kao što je to trenutno slučaj u Siriji ili Burmi. Važno je da je njima lijepo i ugodno, to jest Znači govorimo o onim, govorimo o onim vladajućim garniturama koji ne vode računa o muslimanima na veliku žalost. <clears throat> Međutim, šta je bilo ili šta se desilo sa Nasrudinom i njegovim magarcem? To i nije bio njegov magarac, već je bio magarac tadašnjeg kralja koji je po svaku cijenu htio naučiti tog jadnog hajvana čitati i pisati. Znači kralj, objestan čovjek, oholnik, imao je sve i svašta, nije znači, bio dobar političar kako se čini i toliko se dosađivao što je rešio da ceo svoj narod, njegove podanike, stavio iskušenje, jel da je iskušenje koje je skoro i nemoguće ispuniti. Traži od ljudi da nauče magarca da čita i piše. Kome god povjerio taj manet, a ovaj nije uspio u tome, odmah bi mu glavu ocijekli u znak njegovog neuspjeha. Znači, ako neuspjeh dođe od strane, ako neuspjeh dođe od strane čovjeka koji ne može učiniti nemoguće, on je osuđen na propast, ali ako neuspjeh dođe od strane onoga koji je dužan da se brine o muslimanima, jel da, njemu svakako neće odljetiti glava, već će biti pohvaljen zbog njegove gluposti i idiotizma, a svakako oni koji će mu se suprostaviti, bit će osuđeni da su ovo ili ono, je tako? Tako je bilo sve do dana kada je na strudin stao pred tog zlotvora, i nasilnika u njegovom vremenu, onog istog nasilnika koji je taj isti uslov postavio na strudinu. Ili će magarac postati pismen, ili leti glava. Znači, to su otprilike i današnji uslovi koje vladari i međunarodna zajednica uporno postavljaju muslimanima ili ćete opismeniti magarca ili ćemo vas do zadnjeg ubijati svako normalan zna da je to nemoguća misija jer je uzvišeni mora i razmišljanja dao insanu, a nikako magarcu. Međutim, mudri nastrudin nije nasjeo na zamku nasilnika. I ne samo to, nego je veoma samopouzdano tvrdio da je i kako sposoban da obavi taj zadatak postavio je tamo e, tadašnjem diktatoru dva uslova. Prvi uslov je bio da mu da rok od 100 godina da uspije u svojoj misiji, a drugi uslov je bio da mu za to vrijeme pokrije sve finansijske troškove. Ali vidi čuda, kralj je to prihvatio, međutim, oni naivni posmatrači koji su stajali sa strane, oni stadoše koriti na strudina, kako je smio to prihvatiti, jer mu to sigurno neće uspjeti i sigurno će mu glava odljeteti sa ramena. Mudri Srudin je na tu blesavu opasku posmatrača jednostavno odgovorio da za, stav, da, da, da za sto godina ili će magarac umrijeti ili će ovaj kralj krepati ili lipsati, jel tako? Pa neće biti u stanju da sprovede neće biti u stanju da sprovede ono što je imao na um. Tako i ovaj naš fantomski junak, kralj Blebetalo, obećava demokratiju muslimanima u narednih dvadesetak godina, a za to vrijeme možda on umre, možda propadnu velike vojne sile svijeta, možda se sami ljudi zasite tog sistema i možda i možda, je tako? ako je kralju blebetalu i njegovim istomišljenicima demokratija dio imana islama, onda i taj dio njegovog zamišljenog islama nije ispunio, jer su tamošnji zatvori prepuni nedužnih ljudi i nevinih Allahovih robova. Govorkanje o slobodi u tim sredinama su samo prazna laž. Kaže poslanik, sallallahu ta'ala alaihi wa sallame, ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم Trojici se Allah na sudnjem danu neće obratiti, niti će ih grijeha očistiti, niti će ih pogledati i njih čeka bolna patnja. Prvi je šejhun zanin. znači starac bludnik drugi je u melekun kadab vladar lažljivac i treći je u ailun mustekbir i siromah oholnik znači to su one tri vrste koje poslanik sallallahu alaihi ve selleme spominje u svom hadisu i kaže da ovakve ljude gospodar neće očistiti od grijeha neće pogledati u njih a one u koje gospodar Subhanahu wa ta'ala ne bude gledao, sigurno neće zaslužiti njegovu, sigurno neće zaslužiti njegovu milost. I sa takvima gospodar Đele Fi'ula na sudnjem danu sigurno neće, sigurno neće razgovarati. A onaj kome se gospodar Subhanahu wa ta'ala ne bude obratio riječima milosti, jel da, i njegovog oprosta, sigurno je osuđen, sigurno je osuđen na propast u Elijadu Bila. Sigurno je osuđen na propast da Allah, da Allah sačuva. Pa tako kažemo da sloboda i demokratija koju obećavaju muslimanima mora biti u skladu sa shvatanjima i nametanjem krstaške koalicije, to jest da to svakako ne bude u korist muslimana, jer sve što se suprotstavlja interesima nevjerničkog milleta, a dolazi od strane islamskog svijeta, ili preciznije rečeno od strane islamskih učenjaka i revnostnih praktičara ove vjere, dakle u navodnicima to je svakako zlo, protiv kojeg se treba pobuniti cijel svijet. I na veliku žalost, svijet tako danas i funkcioniše. Svijet tako danas i funkcioniše. Zato su muslimani osuđeni kao potencijalni teroristi ili u najmanju ruku oni su radikalni iz razloga jer se povode za Allahovim zakonom kroz objavu Kur'ana što je svakako trn u oku modernog sekulariste koji brani njegovu ideju i predstavlja je kao slobodu i mir, a ideju muslimana, to jest akidu islama, napada kao ideju zla i terorizma, a da u činjeničnom stanju stvari stoje upravo obratno proporcionalno od onoga što oni govore. Ako nam je ovo jasno, onda svakako razumijemo i to što su muslimani ispod vjer, vrijednosti kućnih ljubimaca u Americi. Primjera radi. Primjera radi. Prije nekoliko godina je agencija Associated Press prenijela vijest kako je neki Amerikanac nazvao svoje štene po njegovoj ženi koja se zvala Meri. U nekakvoj žustroj svađi on nije mogao nauditi svojoj supruzi te je na smrt premlatio nevino pašće po imenu Meri. Ovaj 43 godišnjak je nakon toga uhapšen i optužen je od strane institucije za čuvanje i zaštitu životinja i na osnovu toga ovo ovaj je čovjek osuđen na 20 godina zatvora zbog tog svirepog ubistva malog šteneta. I nikako mu nije data mogućnost na žalbu, nego tek kada napuni 20 godina u zatvoru. Tek kada napuni šta? 20 godina u zatvoru. Znači na dan kada bude izlazio, može se žaliti kome god hoće, koliko god hoće. S druge pak strane, američki vojnik koji u Afganistanu prije dvije godine ubio 23 muslimana i to sve iz jedne porodice, što muško, što žensko, žena, što žene, što djecu, jel da? Evo ako ste pratili juče, jel da, ove svjetske medije, čuli ste kako ga je sud oslobodio krivice, jer je to učinio u stanju visokog stresa i velike ratne traume, te je utvrđeno kako u trenutku tog neviđenog zločina on nije bio pri sebi. On nije bio šta? Pri sebi. I eto, u znak zahvalnosti za likvidaciju 23-ice muslimana, a Allah jedini zna koliko ih je još poubijao, on i njegovi drugari, jel da, u znak zahvalnosti američka ga država oslobodila, jel da, i ništa čudno, ništa čudno da ga i nagrade zbog toga nekakvom penzijom ili nekakvim financijskim bonusom, jer je pretrpio veliki stres i traumu. Dakle, na veliku za, žalost zapad se uopšte ne stidi samog sebe zbog ove lakrdije i kao da muslimani nisu ljudi već nekakvi bezvrijedni idioti koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa ljudskom zajednicom govori se kako su muslimani potencijalni teroristi rasisti fašisti a niko od zapadnjaka nije ponudio dokaz za to što govori. Na veliku žalost. Samo lažu, naučimo magarca da čita i piše. Ali, radi pravde i radi dokazivanja da smo mi muslimani umet pravde i pravednosti, kažemo nisu oni svi isti. Kažemo nisu svi isti i ne smemo tu da mešamo jel da e, lonce ili kako kažu ne smemo miješati babe i žabe jel da znači ima među njima ljudi jel da koji su humani ima među njima ljudi jel da koji ne odobravaju to što se čini jednostavno nisu u stanju ništa od toga promijeniti već govorimo znači govorimo o politici zapada i onima koji podržavaju tu politiku borbe protiv islama i muslimana na veliku žalost, jel da? U ime nekakve demokratije. Ali gdje su sve te silne organizacije za ljudska prava? Svi su nijemi i šute. Slijepo posmatraju svjetski genocid nad muslimanima i uporno svi očekivaju da muslimani, jel da, čarobnim štapićem nauče magarca da čita i piše ili da se od nekuda učinu ili ni od kuda tamo iza čoška po, pojavi na strudin hođa i da tu nemoguću misiju ostvari na djelo. Oni govore da Izrael ima pravo na postojanje i da se treba odbraniti od muslimana u, okriže, u okruženju, ali niko od njih nema hrabrosti da javno kaže kako je takozvani Izrael rasistička država u kojoj nema mjesta osim za židove. Jer po, postavlja se logičko pitanje koje ne postavljamo samo mi muslimani, jer smo mi toga svjesni, jel da? Već su to pitanje počeli postavljati njihovi objektivni intelektualci, mislioci, novinari. Postavljaju pitanje da li u takozvanom Izraelu ima neko drugi osim židova? Odgovor je jednostavan. Nema. Nedavno sam našao i to sam zabilježio ovdje kod sebe, jel da, kako je onaj popularni hollywoodski glumac Robert De Niro, vjerujem da je dosta vas čulo o tom čovjeku, jel da, ne hvalila mu se vjera i daleko mu kuća bila, ali ipak je, E, vrijedno čuti ono što je on nedavno izjavio, jer njegova je izjava zaista nešto mnogo istinito i objektivno. Ovaj čovjek rekao, ako te ujede besan pas, znači ovu njegovu izjavu možete naći na internetu, ko je zainteresovan može naći izjavu ovog hollywoodskog glumca na internetu, ukoliko baratate engleskim jezikom, samo to otprilike napišite nešto od ovoga što ćete čuti na bosanskom i izaći će vam ova njegova, jel da, evo, brate mu Muhammed Ismail kaže, čitao sam to šeh, Allah te nagradio, oh, hiđa zahallah, Znači, ovaj kaže, ako te ujede besan pas, koga ćeš kriviti? Njega ili njegovog vlasnika? Svakako ćeš optužiti njegovog vlasnika. Dakle, krivica i odgovornost je na Sjedinjenim američkim državama jer su prihvatili i podržavaju državu kao što je Izrael. Znači, krivica i odgovornost onoga što se sada dešava muslimanima na Bliskom istoku. Konkretno budi rečeno, jel da u ovom trenutku muslimanima Sirije, a da muslimanima da u muslimanima Palestine koji, koji već skoro 70 godina prolaze kroz genocid i ne govorimo. Znači, završila je izjava ovog insana, jel da uzvišeni gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže Wallahu yaqdi bil haq والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء هو السميع البصير Allah će po pravdi sigurno presuditi A oni kojima se oni pored Allaha klanjaju neće ni po čemu suditi. Allah zaista sve čuje i sve vidi. Islamomrci uporno tvrde kako muslimane treba demokratizirati dok s druge strane ne žele ispoštovati ništa u vezi sa vjerovanjem i ideologiju muslimana osim ako je onakva kakvim je oni isplaniraju i u obliče preko njihovih suradnika i istomišljenika koje mi islamskim riječnikom nazivamo licemjeri, to jest munafici, jel da? Kada se muslimani pobune protiv diktatorskih režima, odjednom se po cijelom svijetu sazivaju nekakve konferencije protiv terorizma. Otkud sada to? Zar nije terorizam ubijati nevine i potlačene ljude, žene i djecu? Zar nije terorizam desetljećima držati u strahu i trepetu na milione muslimana u svijetu? Međutim, nije to problem sve dok muslimani ne preuzmu stvar u svoje ruke. Zato će se i dalje podržavati genocid nad muslimanima u Mijanmaru i Siriji. Posljednje što je političko rukovodstvo takozvanog Izraela izjavilo jeste da Bešar Asad mora ostati na vlasti u Siriji i to po svaku cijenu. To su prekjučer, jel da, oglasili sili židovski štampani mediji na engleskom jeziku. Ovo uopšte nije ni potrebno komentarisati. E šta je onda u stvari svima nama danas potrebno dragi i poštovani moji. Kao prvo, potrebno nam je da ne jadikujemo, da se ne želimo, da ne zapomažemo i da ne kokodačemo. Već nam je potrebno pravilno shvatanje sunneta, to jest islama. Šehul Islam ibn Taymije kaže, vol islamu sunnetu mahdan. A islam to je sunnet poslanika alih sratu islam. Jel da? Znači potrebno nam je pravilno shvatanje sunneta i da niko od nas ne smije dozvoliti sebi da ostane neupotrebljivi mrzljivac koji nije shvatio bit i smisao djelovanja metodologije poslanika islama sallallahu ta'ala alihi wasallam a nakon njega i ashab. Dakle, muslimani su dužni očistiti svoje nijete Allaha radi i da pri svakom dijelu nastoje pomoći i drugima, a ne samo sebi. Muslimani ne smiju jedni drugima nanositi zlo ili nešto nažao, posebno u vremenu velikih iskušenja i velikih nedaće i nevolja po umet Islama. U ibadetu, dragi brate, poštovana sestro, budi ozbiljan ili ozbiljna, budite iskreni jer je to istinski put. To ćete poštedeti duhovnih poremećaja sačuvat ćete ideoloških bolesti i svakako ćete učiniti zrelim i vrijednim insanom, inša Allah. Bavi se onim što najbolje znaš i ne ometaj druge u onome što ne znaš. Ne pokušavaj da magarca naučiš da čita i piše ne ometaj druge u onome što ne znaš, a oni to bolje rade od tebe. Trudi se da im maksimalno pomogneš u njihovom djelovanju, a traži od njih da i oni budu tebi od pomoći. Uvijek se koncentriši na ono najvažnije i nemoj istovremeno raditi od svega pomalo, pa da na kraju ne ispadne baš ništa od svega onoga što si radio ne budi svađalice u vjeri. Kada od nikakve pomoći neće biti i svakako će te dovesti u stanje da ti ova vjera jednog dana dojadi, a kada se to desi, onda od tebe mi više nikakve koristi nemamo. Jer zna se ko je ustrajan, taj je uspješan bidni lahitala. Znači, ko je ustrajan, taj je uspješan. Inne ladhine kalu rabbuna Allahu thumma stakamu oni koji kažu, koji tvrde, koji vjeruju naše gospodar Allah i nakon toga ustraju, zna se šta će se desiti sa njima. Allah će spustiti na njih svoje mel. Ne bojte se, nemojte tugovati, radujte se. Dakle, ko je posadio neko dobro dijelo, sigurno će mu gospodar Subhanahu wa ta'ala omogućiti da lijepo da lijepu žetvu nakon toga inša Allahu Teala pokupi. Ko se Allaha radi strpio, sigurno će mu gospodar Subhanahu wa ta'ala omogućiti da nakon toga uspije. Primjera radi, sjeti se Ebu Bekra radi Allahu Anhu, onog istog insana koji je spomenut u Kur'anu. Thani je Thnein, kad je bio jedan od dvojice, idh huma fil gari kada su njih dvoje bili u pećini idh jekulu li sahibihi la tahzan inna Allahe ma'ana i kada je on rekao svojem prijatelju ne tuguj Allah je zaista sa nama to jest kako je poslanik ali sratu se nam rekao je Bekru u trenutku kad se Ebu Bekr pobojao za život poslanika ali i sratu se nam Sjetimo se dakle tog Ebu Bekra koji je sav svoj metak uložio na put uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato što je tako radio, zato što je tako postupao, zbog toga će ga u džennet pozivati sa svih džennetskih kapija. I on će ostvariti ono što ni jedan ili niko od umeta islama neće postići. Sjetimo se Omera radijallahu ta'ala anhu arlahu. Omer ibn Khattaba od koga i sami šeitan bježao. Omera kojem je poslanik alaihi salatu wasalam rekao kada te šeitan vidi odmah će krenuti drugim putem. Koliko li je samo puta usaglasio Omer radijallahu ta'ala anhu svoju bogobojaznost u određenim islamskim meselama i prije nego li su objavljanje poslaniku sallallahu alaihi wasallam što je dokaz jel da postojanja Allahove inspiracije kod ovog sahabije radi Allahu ta'ala anhu wa ardahu sjeti se Osmana radi Allahu anhu koji je opremio čitavu muslimansku vojsku to je onaj isti čovjek koji je znao proučiti hatmu Kur'ana na samo jednom rekatu. Vjerovali mi ili ne? Uthman ili Osman radi Allahu Anhu je, dragi poštovani moji, na jednom rekatu znao proučiti cijel Kur'an. Sjeti se Ali ibn Abi Taliba, koji je u bici na bedru u dvoboju ubio prve mušnike Meke, što je početak pobjede Islama, to jest muslimana nad mušnicima, uopšte u historiji čovječanstva. Ali Ibn Abi Talib je taj koji je probio zidine Hajbara, dok je na dan Handaka ubio onog ozloglašenog i opakog mušničkog ubicu Amra ibn Widda. Sjeti se Halid ibn al-Walida, koji je učestvovao u stotinu bitaka, koji je u bitci na Jermuku ubio 5000 Allahovih neprijatelja. U bitci kada je devet sablji polomio Allaha radi. Sjeti se kako je Ibn Auf radijallahu anhu udjelio hiljadu kamila sa punim tovarom siromašnim muslimanima sjeti se kako je Ubej ibn Ka'ab lijepo učio Kur'an te ga je uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala zbog tog njegovog postupka spomenuo na najuzvišenije nebo pa je radi toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naredio svome poslaniku sallallahu alaihi wasallam da od Ubej ibn Ka'aba potraži da mu po, prouči poglavlje El Elbejine da mu pogla, uh, prouči poglavlje El Elbejine sjetimo se Ebu Hureyreta radijallahu anhu koji je prednjačio u sunnetu pred svima shabima sahabija koji je svoju noć podijelio u tri dijela. Dio za namaz, dio za zikr i jedan dio za spavanje da bi mogao sakupiti snagu za daljni ibada. Sjetimo se Ahmeda ibn Hanbela koji je prohodao 30.000 milja da bi naučio hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači 30.000 milja braćo i sestre je Ahmed ibn Hanbel prohodao da bi naučio hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Džabir ibn Abdullah je putovao i po mjesec dana da bi naučio jedan hadis za koji je čuo da postoji ravija u Misru. Ibn al-Musayyib rahimehullah je zbog samo jedne fikske mesele putovao tri dana i tri noći da bi je naučio. To je samo dokaz da su ovi ljudi znali šta žele u svojem životu. To je samo jedan dokaz da su ljudi sa ovom ambicijom i sa ovakvim shvatanjem imana i islama bili upravo ti koji su ovom umetu obezbjedili autoritet, islamu su sačuvali integritet, a muslimanima su na tacni servirali kako treba shvatiti i prihvatiti i oživjeti dostojanstvo Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu ta'ala alihi wasallam. Dragi poštovani moji, to je ono što sam htio da vam kažem ovdje za večeras, u nadi da vam nisam inša Allahu ta'ala oduljio, i u nadi da se u nečemu nisam ponovio. Ako sam se ponovio, to je inša Allahu Teala na našu zajedničku korist. I Allaha molim da se okoristim prije svega ja koji sam ovo rekao, pa nakon toga da se okoristite svi vi koji ste ovo čuli. Wa subhanaka Allahumma bihamdika, nešadu la ilaha illa ente, nastakfiruke, wa natubu ilajke, فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته